ऐं मलाइकनि खे अल्लाह जूं धेरूं मुक़ररु कयूं अथनि जे पाण अल्लाह जा बाना आहिनि इहे संदियुनि पैदा थियण वक़्तु हाज़िर हुआ छा संदियुनि इहा शायदि ई सिघो लिखबी ऐं हू क़यामत में पुछा वेंदा